أيها الموحدون لقد دخلت تركيا اليوم في دائرة عملكم ومشروع جهادكم فاستعينوا بالله واغزوها واجعلوا أمنها فزعا ورخاءها هلعا ثم أدرجوها في مناطق صراعكم الملتهبة yakında Küfrün ışığını sileceğiz yakında Yakında yakında yeneceğiz yakında Küfrün ışığını sileceğiz yakında Bilenmiş bıçaklar, çekilmiş kılıçlar Kurulsun pazarlar, vurulsun boyunlar Bilenmiş bıçaklar, çekilmiş kılıçlar Kurulsun pazarlar, vurulsun boyunlar Hazırımız kurşun, içkimiz kan olsun Fethe giden yollar cesetlerle dolsun Keserek ezerek yollar kanla dolsun Keserek ezerek yollar kanla dolsun Azığımız kurşun, içkimiz kan olsun Fethe giden yollar cesetlerle dolsun Keserek ezerek yollar kanla dolsun Keserek ezerek yollar kanla dolsun İster yakacağız yakacağız Dışlarında bu şekil yaptınız İstişat yapacağız Kareler yıkacağız Boğacağız yakacağız İntikam alacağız şekilde aldık Pazarlar kurulsun Boyunlar vurulsun Mazlumun hesabı Zalimden sorulsun Pazarlar kurulsun Boyunlar vurulsun Mazlumun hesabı Zalimden sorulsun Allahu Akbar Sileceğiz yakında küfrün ışığını Sileceğiz yakında Yakında yakında Geleceğiz yakında Küfrün ışığını Sileceğiz yakında Çizilmiş planlar Görkemli tuzaklar Kendi yurdunuzda Olacak savaşlar Çizilmiş planlar Görkemli tuzaklar Kendi yurdunuzda Olacak savaşlar Dünyayı terk ettik Ölüme and içtik, ölüme atılan Yiğitlerle geldik, keserek ezerek intikama geldik Keserek ezerek intikama geldik Dünyayı terk ettik, ölüme and içtik Ölüme atılan yiğitlerle geldik Keserek ezerek intikama geldik Keserek ezerek intikama geldik İstişat yapacağız, patlatıp yıkacağız, putları kıracağız, intikam alacağız. İstişat yapacağız, patlatıp yıkacağız, putları kıracağız, intikam alacağız. Tuzaklar kurulsun, hedefler vurulsun, kafirin vatanı gözyaşıyla dolsun. Tuzaklar kurulsun, hedefler vurulsun, kafirin vatanı gözyaşıyla dolsun. Yakında yakında, geleceğiz yakında, küfrün ışığını sileceğiz yakında Yakında yakında geleceğiz yakında Küfrün ışığını sileceğiz yakında